күні баласыса қарайса көкке Günahsız Жаша халқым Тіршілікні да көрдің сен, адың сен аны ажымсыз Жаша халқым Can cürek ise cürek ne canısa oy curtum Tüneni bir günde bir günde tamlada sen securtum Can cürek ise cürek ne canısa oy curtum Tüneni bir günde bir günde tamlada sen securtum рухну тауруху сәбілемі Салам! Аслан! Тілеген ұшы емдеме сенге етіме менге деп. Мен Мурат етіп аңа қарай тұры едім. Мурат әт тұрса, туған күнімді балғышлайым да. Ә, бек сау бол қарнаш. Еме, не есі де, қарай алмаз мұса, ауырыйды миыма модели түді. Қарай алмазмыз шо. ба, тіз келгесі қарнашым. Сені сау сауа кетінні тіш шіге қоғанды. Айда, ұлтырма берем апса атлайме сені құрташаған тішін бәресе, жыртып алайым. Көрмей ме? қа! Ақтын? Шерін қар күн жуамса? Алдамай айтсаңа. Ол қайдан шықты бұлары? да қойсаңа теңім сау бол ортасында өркші бұл әлемді дүкенде де жоқ бұла ма ма қара қара алда қара қара қара қылайдуды қар жауат. оппа он жыл сегіз жылдан үйдегілерге болдықса бір кесек төс жаратмадың ма қой қой жаратама сау бол тәли ұлырақ еттірсем деді бағарақты деп қарамайын қой қой бек әруді сау бол кетті де Мен сағыш әткен. 10 жыл жашадым, незат көрдім. Кімге егілі кеттім. Мабайда сүрелдім, мабайда сүрелдім. Мабайда ашадым, мабайда Әріккен әткенсі. Ақыллыса дейме да? Мен білемесең не зат керекті? Жаңы зат. Не зат? Күнлерің бір-бірлеріне ошамасша бір затла құраштыр, ішінде жейіп тұрмады атылт, ойна тепсе күл, не да телілен теңлерің ба. Не зат? Жашауыңы жаңғырт. қан? Бұл ұшырғасы. Фуат, түрерге маймыл хамходи. Саат, мен сізге кәвісті жаңыз атчықла. Жаппа жаңыла, шыда көрмеген. Кесімді көрмеген. Жашла, қызла, ұл ұса кетчесі Башқа жерде көрлік көсіз жануарлар жануарла. Кімді залим, кім, кім? Нью-Йорк шақарыны жылдозы. Аслан? Аслан! Башланды. Башланды. бері қараңыз балалар баршыға жерде көріктейсіз бұл ләззатлы қараңыз арт аяқларымды жүрме енді ал шелеше Шаралығыз жашыла, шаралығыз. Не күчігіз бұла? Балачиев, ішті намыт? Бір кесек қалғанды бұлайдан шығарға. Не қалғанды? Бір күрегім бар, толдасынды. Абдиев, бар күрек іздеп кел. Сабилен ма бияғылай, атылып тұрғаннан құру. Аналары бізге мұн айтмасыша. Мені незет едейім? Шапайшы марашыны көрсе бір Малай шарыл. Біз бүгін жұртыбызға. қалай үйреніп қалығыз, керек болыр. жашауда теңгеріңіз ба телленерсіз аландала келірсіз. Әтті бір затла құраштырма Қаркин сайында бұлайда ма 24 сағат күнде 365 күн жылда жаңы жылда құрманда, шо бір тілерім үйде жануарларыңызды бір түймегіз шо болсын үнақ алмағыз башығызға, аланда жалылары бар сен байтелшін қарачай тілін аңлай башқа тілде дәм Қалай қалайда біз біз былайда ит отырсың көзіме энто нью біз. қайда қазығыз қазығыз әнтті. қайда әй, тоқтағыз, жашылар бір екі сөз түкке. не түтті это менге де біз жол қазабыз кавказға қарт қызға мы кішіге түлесең айтайым қолан қарнашым сен мында туған болса нью йорктан ары шыққан болмасса аныбла білмейсе қара чайыны кесін жері барды жұрту о заманда коммунисттерден көп адам қашқандыла бери енді анда демократия ары жол қазабыз барып екі жүз мыңға қосылабыз жұртыбызға жұртыбыз кесібізді барды ұламат эй тоқтаңыз это біз ашық сорға қайдасыз Sen bizni görmegense. Alay mı? Оу. Oh. oh. Uh, alay gelim. Yok daha görmegin mi? Endi jabılarımızı allı bula. New York Аслан? yolduzu. Aslan. Aslan. Sağ olun. Sağ olun. Yeni de razı ettiniz. Sağ olun бек сау болыңыз мен де сізді сүйемін алая, бұл артық болар кемекеде неге жолға таңнетте келерсіз сайтыма да кере тұру анда жазыңыз Жуап беріме? туған күнің бұла мұратың ішіңнен айтаса не зат мұратың бар жоқты Айтмайма. айда айт айтырға жарамайды айтсам толық түлді мұратым толмазлық болып не кетіп күрешеме сора мұрат ой енді да бізге сүргенін, айт та қой беріне болықты біз да болшырбыз толтыруға болсын мені мұратым чыңарға жұртыма не зат сіздің де мұратларыңыз бар чыңарға кесімдемісі қайда сен жұртыңда мабылай иш атдайыш жокту эки миң болған. болгон мен, не да анда куру жүн иштейт эле ооба бирде андапса демократияды менин муратым толуктоо заманда ох деп жашарыкмы журтумда мен аттям он жетинчи жылда күштен қачқанданнан даннан Омен мен менин күштен да күчтөн качкан биринчи түркке андан sonra үйдегиси келген кемеде Сора түрк жанында не кавказ алай бош марат кой муну сен мында туғанса буду сенин жұртың экинчи жұрты катышма түз айтат түз айтат анда биринчим тыңла биринчи жұртыңда. неме былай шатып туруктур эле сенге мен сагышет мен анда һәр күн сен ашаркымса былай сен жашауың маганасы куру ашагандамыды тыңламаган кичечигим сагыштам этмейсиз не отурат анда миллетим деп не була жашайды халкым журтум ооба нек ала этем деле дейсе бізге сагыш Арысыртары әрілеріне айыпты. Сау болыңыз. Қуандырдығыз. Қуандым. Бек. Жүрегіне тедік дейме? Егітті тие біз милетіне жана алайты алайды білансақ. атайтырғақтан тияр үшін кет сүйесі да. Аслан, мен политикаға ма? кеч болады, барып, қуамалайын. Бар арибайт тенің ошайды. Болсын, болсын. Саат. марат Бірге әлей. қалай егет не мында жашаған туған жеріңде жашағаннан ол насып болмас ары қара ол жұлдызға башқа жерде болмас лалай жұлдызла ол жұлдыз түлді марик теңім аңла әркімді башқа жерде егіт деп тұрады андағыла мында мындағыла анда аслан менге бір қара он жыл болды мен білмеймін та. мен кесім ақ мама қарасызлар бұла оғысы қара мама ақсызлар бұла марик а мен алай жыртшылға ме? аслан қой жырланып саатта Оғай-оғай, псаат керек, керек сенге. кел бірге жырлайық ой, ой, ой, ша. Алдым, алдым, алдым. мен. Ой, туған елім, жырлай білмесе, жай. Ұзақтан келген қонаққа. Қайда туған елің атын айтып қойсаңа нью йорк нью йорк Эй, жабыңыздар аузларыңызды бара қойыңыз там ішке барлық қыз берликме ба ме аңа берсең менден аллықса а сен аңа тисең менден. а сен аңа тисең меннен аллықса аңладың ма алайт мен қоланды теңімді ішіге тидіріп тілме алайт та теңлепсіз да теппе түз аңа сөз де жоқ егит енді sonra сен атып кетерік болмаса теңіңе Оғай, әрікш, кел бірге, әкіміз да. Қайры, Кавказға, сен бұл мен Түркке барабыз, қарашайдан жиябыз, дағы да башқа жерлерден да жиябыз, қарашай қара қарашайын жаңғыртабыз, қарашай көптен көп болып жашынайды. Ойнай тұра, алаймды? <laughs> Асора, ойнамайын, кем ерікті біздің арыбыз әт, жануарлы жайбыз. Адамлан ұлсақ біреш. Ойнай тұрмен дәлай, болсын ма? Оу, сон. Барып шық қоп алайым. Оу, менді. Тамыл әттен ерттеу неке тұрруқ ма? Сабиле бақартланы жүреклерін қуандырчы. Аннан ұлы суап. Қайда? Сау таңға кештік. Оу. Бияға дамлы жануар тауықтан шықатмағандыла. Қайналма, саат мен. Қайналма. Жоқла, тайым. Тыншлық. келкес чигиме мен татлы чыгым мен әйү чугум алайбек сүйеме бек сүйем мен сени алай татлы чыкса жумшак чык аслан алай тансык болгонмо сени аслан аслан аслан э бармагыңы жалай керекті, Махмуд. Сат, сат, сат. Білесе де мен енді эткенме да тұрған жерими кечесе командада кечесейин қарасам, этеми sonra ызмагайта карасам мараттын үйүнө қарап қойдым. бул жолу карап Біздің кыскасы жоқты махмуд қалай жоқты. жокту калай калай жокту кеткенді. чыңгап кеткенди тутсам бұл арқыма. мен да табай есек. вокзалга кеткен бұл, қайдан білесі? а мешнасын мешнасым да жарлыны қалай етейік, қалай жетейік? кайтарга керек да анан соң өлүп калырга болупту ол жолда жарлычык өлмөгөн эсе Berikeli değil kara gözleri Kanat kereli kaşları махмұт құмылда мен мұнда мен қайтып қалған болсауа Оғай, ол қайтырық болып қашмаған жашыртын кел бізні бұла қайсы жанымла бара керекті вокзалға вокзалға сол жанымда барығыз махмұт болсын бірге барайық сол жанымла мұнда жеңіл сіз мене қарамаңыз барыңыз мен сіздің жетер ешкен магнония сапса атта түз айтаса беребиз ойыншақтарын Sol janba soğup barasa da atta sonra oң janına. Оң жанынан чықсаң сол жанына, сол жан бұла оң жанына. Ажашырып түлсе. Сау бол қарныш. Эй, қызылны көре. Речки. Доллар түшіп барады. Ол түше мене тұрады. Geçtin mi? Ulu bazarım dedi, ulu vokzalım dedi. Hayda, düşeriz. Bayraşka sallay bir, biz tamla 12'de açıldık biz. Aşıkla azallay bir, барыңызда сыйынықсыз Бізді орын көп Бай, былай келшін иттен туған Мамында еске аммачик ажытқан әтәсіз! мен жаратмаймын алойлан қойыңыз яуыр кештік малайттан sonra бір ұлы ишете башласаң бір сағат үшін сау күні сақлара керектенді мен таптым мен таптым табылды табылды табылды табылды сен де Joker Baby. Joker Baby. Қайдан қалды қалдыңыз бері? Қалай гидіз, сауду, сауду. Жарлычық қалайсы? Тапты барды. Не болдық менге? Тапты барды. Тапты не? Тапты барды. Аламат. әштіңіз мені айтты. Тапты барды. Біз аға қайналып тұрейік. Мен болса ғашы тәсесен, есен. Айта кетсеңе. Әйтіріңізді кетіп, жұмап бірейгіз. Әмді жоғы ұятып айта тұр. Аңладың ма? Аңладың ма Жашла, заман азды. Махмуд, нексін асы сағатыны? Әнді ал етті, бойыншықың бұлқылар. Аңладың мә? Қалай кіргесі? Жашла кемесе сатты бізіне. Шарлығыз жасла, шарлығыз. Шарылсан көп бермейлі. Ары бер ары, ойыншақларын. барын. Қызылла. Салам алейкум, қызылла. Жап, жап, тұқта. Сен әрі сөйлешіп білмесе, ала бұлай рүчік сөйлеші керекте. Сен тыңлап тұр мен кесіп сөйлешірікме. Қатышмай тұр қалайсыз неде тұрасыз тыныш тапты барды былай теңшігім бұла. біз қалай айтайын екеуміз де бір қызды сүйгенбіз да қыз да телі қыз болу еді екеумізді де сүйген дағы да бір жашыны енді сайлай алмайды е э, болды сүргенің онды сөйлеше білгенің мен тап етерекме барында анам жарамайды барайық сізден ішіңізде тигізілетін болсын тапты да барды ой қорқмас қорқмас танымадыңыз ма мен аслан нью йорктың жұлдызы танымай былай дей ме the September tapsız bol paramla. Aa, sen misin? Ben sizde tanımadım. барышдар бачабыз жоқ болуп уянды уянды Белай. Езік көресе! Таяқ чықла, бір-бірізінен тізеліп тұралла. Сән, маймыл, Школға жүрген? Ой, Қуат жүруші әнет. Қуат. Hmm. Адам, бұллық, түнділе, жануарла, әлтігіз Африкаға. Незат, Африка қапардол. Малачиев, Elçin bombamız Black ким Kesin seçki kim play senge kel de Ben seni. yaşla. Oy Tatlı ikizden de Vistan Bora bu sağlık nazına. Kayasız. Махмуд! Марат! Аслан! Марат! Аслан! Марат! Тоқта, қайырса! Бері жүз, Марат! Қайырса! Mahmud, Gulnara, Marat, Mahmud, Gulnara. Hey, kim bo'lsa da, beri chap. Marat, Mahmud, Gulnara. Гульнара, Махмуд, Марат, Марат, Махмуд, Гульнара, Махмуд, Маратла, Махмуд. Балош ким болса да Шо? ошо да ме? мен шығарғанға. Шығарғыз! қайды, махмуд аслан Сауымсы? қайда бер ачқа. Шығарайым, қайда, бер махмуд қайда көпінді ачкаң тоқтатшын былай тұр аслан кете деп саат релакс не зат Ачыцам жылама ой ой көздеріңді жап ой кесіп шығартма қамалдама Бері жабыңыз өлтіреді Аяқларыңы бір жанына ал ой ой қара қара гүлнара гүлнара oh, о керті да гүлнара Gülnara. Gülnara. Aslan. Marat. Marat. Ayaman kesiniz. Basınız. Hayda. Sol canına, sol canına. On canına. Geldik. Айбет негіз бочқам о бір көлегімде қалған беріме бір күн бір бірінші пенсиямнан марик марик аслан марик аслан марик аслан марик Аслан? Марик. О, аттас не болдық. Бәкел дейме? Кетәрі ұрлық ма? Бәкел, бәкел дейме да? Дейме менге, дейме кет? Берші болыс кем болса да? са қошқа. Қалай еді? Барымызда да бұз. Бір жер шықты. О, сау бұз. Қалайда, да сол бір жерчик. голливудта біз голливудта көрмеймсе керти түлді. хансла да керти түлдүле лост деген кинону да еткенділе. мен баарына карап чыққан ма. бул сөз үшін пенопласттан этилген вау кертиге окшойт Не зат голливуд Көздерігізін жалгыз мен өлтірген теркин Маратына кеч шо? кечерге ұнамайды марат аңла алай жеңін қалай кешіп қойсын дағы да шылдатып қоярмыз атлай эд эчтеме жаңы кино түшүрө борула болгон актердон да болор кейттин ойнаган меники джонни деп депандесе таанышыргам ол баарда бошту сари студияа барып колун туа сууаа караганбыз алай эткенди дагы да биткин шрек буз жигит катачы такси дупукла токто баарын мекен мен пенсия пенсияманы айландырайын Ой! Орайда, райда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда, райда. Орайда, райда. Келіңіз бізді чаншылайық. Жоқта. Аслан қайдат? бизнесибиздан келе туруш еді. кайра тас болду саатка билмейм эки эки окейге жетелсе турайык качыңыз шакалла качалла негизге качыңыз балчыкка кара балчыкка Енді жуынырға түштім. Ек сау болуңуз сақлағаныңыз үшін. Жазып қояйым, ұмытмасшы салам жашла. біз нью йорктан келгенбіз бізге тамаданы болғысы айбет ергезлейме еді бұ, кечеден келіп түшсек алыбызға киши шықмаса, энди бек айып мен мындан ары төгерегибизге карасаңыз қайдам ашатып сарин студионун қаратып, кесіп кесип атаныштырып не затол атаңы башы ГБ, ГБ, сыртымда ГБ. Өлтірік зары. Бөре, көрдің бұл сәйір затны? Қорқып қашып кеттілі. Керек сұқ, сұқ. Не күшің ба, не күшің ба? Ау, малай, малай, сұқ, әнтта. Өлтір, ұр ары, егерек ұр. Болды, мен ормадан ұр. Өзден ұлы, кімлер ұлы, кімлер Білмеймін, кімлер есіреді. Залим, түшерлі, мошарықтыла бізден, барыбыздан да. Кеслерікі даямаған. Біз даярық күлділі. Үрерге шама. Керетмәйік, барым цатта жуған ма. Болсын? Кешірнайық. Кетерге селеуа. әсілемейін. Кімді ол шыштып тұрған? О, кесім ұшайма. Тоқтауыз, әнтәлі керешіп, әлтіресіз. Менге ұрмайын, аң ұрсағыз, а? Даңғы ұрайық. Менге нектейді, аллай бір сора. Қорқмалай бір өлтірген біз. Өлтірген біз дейді. Мен өлтіріпті ле? Кет, алла бір кер айтқан ба деймі деп. Айтқан мен осы айтмағым мен. Сенге жүз кері айтылғанды мен біліп. Тоқта, мен бір зат білдім. Не зат? Келгіз көрейік не зат жануарла болғаларын. Ашарық мұл ашарықтым ашарық біздің чаланы. Салам теңім. Мен не қояны? Аслан сөйлешеді марат ойды. салам оу не болды қой жылама жылама аруа айт аслан сабиге. қой қой қой жылама мен сен жыршық жырлаймын ой ори ори дара ора, дара дара ой жылама не зат еттің аслан бір жана тұр Путейлер шикіштік сәні қорқытқан мәтті? мен аны, шечі бақлат верме мен аны, кел-кес чегіме, мені кетче чегім дол. Бірінші бітлері барым тіп қара жұқмасын. Алай ай чекті. Пути, пути, пути, пути, пути, пути. Бош қорқабыз бладан заран болып күлді. Тәйірі қайдам. Мен қалай есе дол кіштігін жарата алмайым артықсызда Алетшлебі ғыржына шамайла. Қай құраштырма бөре. Келігі заланла. Қонақла бұла танышы балайық. Аны мейіклігі жазушы, оқушы, қараушы, тыңлаушы жүрі шашаушы өзден ұлы. мақ çıktı. Қайдан алғанды? Оқадар әрі Жуып киген болыр. Салам алейкум, зылды қотла. Келегіз жуық болуыз келтіргенігізді малайға. башметті, алай болыр. Сау болуыз, бек сау болуыз, қыстағаныңыз үшін иттен туғаланы. Кимден туғалланы? Иттен. Шакалла, итлего шайдыла. Итетмезликне телле келелле, шайле кетелле төлемейле. Игитигит сізге боғышқанымызны алая бізге бұлайда? Олы түшлеріңізге оллы чим керекті. Боря, ұялмаймса, зылды хампопманың көллер қаларға болықты. негіз, сіз, кімлесіз? Мен асланма? Мен танмаған жоқты. Бұлада мен башлайдылы. Қайда ішлейділі, қайсы елденсіз? Нью-Йорктан біз ішлегені біз Нью-Йорктан келген қонақла, Нью-Йорктан келген қамқотлар. Аңламаймын, не сөзді бұл қамқот деген сөз. Кетіп баян жеңге сорайық адамла қайда болған бұл зыққылаға. Ку-ку, бардыл адамла да зыққылада. Адамла баресе ол егеді. Ол егеден де егеді. Аламат. Қалайда? Малайда. Барыс тегі жашыладыла. Сөйлешмегілдер амандансы әнеме саула Оғай, Оғай, былайда жоқтыла сау адамла көчіп кеткенділе шақарлаға, чегетлені бізге қойып сауаға тілі. чегет тоқта чегетте біздіп деп сұры қарныңа кесің қара ачасыз жаша аяқ жылды ешікте Қайда, сүйсен? Окешігім. Окей, Окешігім. Айбет негіз мен зыма қайтырым келеді. Маляшла, Кавказға келе есек меннен тішілік. Аталт. Қуаныңыз, не бұру жоқ, не дауыр жоқ, қалла егі барды, не сүйсен әнет. Балды, балды мен Бо сен жартыңды, бұл да біздің жартыбызды Аңадың ма сен жаңды телле шарқтыла. сүйгеллерін етіп чыңға ойнап тепсеп жоққа жарамайын сау күннәрі бері айланып бер жандава ішлерге сүйе адамла үйлеріне қайтырғазле келле бұны? кет ағай кет кет дейме да кет ма, кет жашла қояғыз кет болсын сіз кесігіздің жаныңызда мен да кесімі жанымда көзіңіз қараса келерсіз Мені игі жеріме. Кесігіз не аман жерігізден. Орасын аңы? Игі жаны біздің жанымызды. Не аламат затты бер жандады. Ар жанда бір затта жоқты. Біздің жанымыз жүз қатқа игіді. Ар жанда жоқта жоқ. Құру телі қолан әшектен сора. Кесің сәл алай. Не деп зүнді? Қорқмағыз, мен біле мені затытырге. Көрі біз кімні көзі қарап келдігін жалынып. Жорды çok бар arası. Kovalıcık'a geliş neydi? Şege Charles'a. Göpsirellik ne mentten de bulay. Teyli kızça. Kararga bolluk mu tözümüm yetmeydi. Boşadım. Kara indi. матерісіз мұнға салсақ, бізді көрмеген болдық түлді. бөгеректе ұзақта кемені көргенлей от салабыз адамла да бізді эслейділе ұзымызға аладыла да кетеділе ма? мамы осы бек ма? мамы қалай тотыбыз қазір болам болмайды зыққыл Әштіп тұрама аңламаймы қазір отын алырға болмайды мараттан ол теліді. бізге тәліден чуқта керек түлді біз ақылылабыз. Қышы қайда? алла болдықты. қабылдықты жанма жанар қонамайды. от түшерік үйіне от от жандырдым жандырдым жандырдым о Оғай, ой ой ерте детті Yeme. Niyetin Mahmut. чыңға. мен Korkma, şanda kal menge. Tut. Tarma. Kayır çingaysa, men bilay dama. Sen delise. Men az savkün işlegenim. Ok değilsin senge. Tuz kottan kuyruğuna. Arıgı canına barmik. Genç bol oğuz değme deme Олтырыңыз, хаким орнына. Мен кімге айтама? Тартма құйрығынан. Чек. Сен малаға чек. Сен де малайға. Қайда? Барыңызды тынч болыңыз. Башлайбыз, тынч болуыз, Тынч болуыз башлайбыз. Башладық. Әні мейіклеге жазучу, оқучу, қараучу, тыңлаучу. Білесіз кім болғанын ма башлайбыз. Мен сағыш әттім да, сіз сағыш әткенге тыңларға керекті. Кім не сағыш әт қонақлан Мен, мен, мен, мен, мен. Айт. Мен жаратама. Мен аланың бірінші жаратқан ма? алла туғыншым мен аланы ата санасы туғыншында жертейм барғызданса сәбек жаратама жабарға болмыс аузыңы мен оға былай сағаш шакалла оладан қорқалла алайым аны бұла алла біздің ба жашасала бізге шакалла соғылдық түлділі аны үшін біз незат етере керекпіз түз айтаса қонақлаға қарарға керекпіз бұнда қалырша қалай ақыллыман не Kimse? Атаңы туған қарнашы. Сүтчік келтірген ме? Кертіме айтасыз? Аяшхан болар мұсыз? Ермегіз менді ішіне. Незат, незат. Имені мен терсім, Марат. Сағыш еттім де терслігіме аңладым. Geç beni. Келігіз, жоқ болыңыз кетерге ұнытмағыз. ойнаған кел? немеде аяқларың сүрте аслан мен үйім сен үйім. да бег орюду ма татлы су ачқасын артан берсі Тузлы суды да Oh, дахо сен жұтма Пенсиямал есім су ма? Әнде бір жұршықта қабайық. қайда жоғырақ сылығыз тепсіге шуыр затта меткенсі о еткені барды ма шырмалған жашыл ханс жашыл ханс шырмалған шырмалса татлы болады жұлынсадан да тақты болады супер аламат сау бол тамла чүгін шылы дәрікме эт жоқ тасланаnsın эт қышылды дәрігем Баллықты бір кереге сау бол аламат oh, о oh, ол oh, сора неде? мабыңа қара ары қара Бұлар ұлыққа қарағыз ей. Нью-Йоркта жоқ еді алай бір жұлдыз. Мұрат етегіз, жұлдыз түшті. не бір тоқлы бұтшық мұр болса. Аслан, теңім, мен не етсені де тама табара не тоқлы бұтшық. Әр кішін сөзі. Сау бол, Марат. Кеч болғанды барып чұқлап О Хоу, кеч болғанды келігіз чұқлайық сау таңы. 28, 29, 30. 30 қарасыз, 29 ақсыз. Қарасы ақсызлар бұла. Қиналма, саутаңа. Ajashib қалдық, дейме? Аслан, ұян, Болды жұқлағаның, аслан, ұян, Таң атқанды, айда тұр аслан. Ұян, деймеді аслан. Бармағың жалай. Қорқмаз, қорқмаз. қапты барды. Қолайда біз біз, қиналмаңыз жылды қамқотыла. сіз шұқылап тұрған сағатта біз сізді бері келтіргенбіз бізді эмиги жеребізге қош келіңіз мада кавказ қайда кавказ да сен айтқанша алай кет мында да, не да, не да марик марик марик марик суаплық алған сабашыңа Мені үшінді. үшін да махмұд үшін да алайт та аламаттан да аламат керем баре, асланға бізде егеді, ал кетер күлденді бізден ал кетмесе шакалла соғылмайла бізге не керек сұра бізге әлі чықча шарча қалай ақыллы мане Қайда мағыны көршін Аламат. Азама жұлдыз болдым. Сен? Аа, сіз көрмегесіз да? Қайдасын? Жегісім лаға болымыңы? Қой, қой, оғай, ет ашамасам, мен алай болсын. Жашла қызла, қарт аттела Дағы даланы тоғдықлары. Ма, қара. Аслан. Аслан! Йоу, диджей, Endi Kafkaz'ın yulduzu buldu. Жұлдызы омақ не Ма Мамен жұлдызма да кейінеме. Әрі үчіқ, ма қарағыз қалды әрі боққан барды. Қарағыз! Кер болмай тұрам. Енді қайда қырылды ачын. Ого, омон залим қырылдадың. Әркші, қайда еттен да? Alvin set. Geçeriksiz. Тишлеріңізді сұққансыз құйрығыма. Ағай, ағай, ау, ау. Аслан, не десе? Құйрығымнан қапқанды! Ағай, қапмаған ма? Асылжық, мен де көрдім. Көрдіңіз бе, құйрығымнан қапты. Бетің бар Мен, мен, неме? Не кеттің, алай? Не етсін жарлы ет керекті. Не зат? Не зат ет? Ашарға. бұны Не болықты, тәйін ойнап қапты сен де сүйейсің қап түш жерге өзден ұлы мен сенге айтқанға келдік ме бізге де айтаң айтқаныңы мақара сен теңінче жануарла хан сашамайды алай ташайдыла құру. сені білмей тұресің сені қойроғың етті қой сүргенне дауға айтады, бөре. боря аны ме? алай ақылы түлме Бошалды тыншылық заман. Бошарық тыла бизден. келіп келип барыбызды жыртып башап бошап коярык тыла. Нет десең, биз барымыз далаға этлебиз. Мен де әтмей, мен мен мен мен мен мен. Аны бла аслан біздің бачашаға керек Кесін Кесин ошашла бачашасын, әт ашыған лабла. Кетсін. Мені правительствада таанышларым болған себепли мен сені қыстаған этеме. Орап кет. Тоқтағыз. Ма сөз үчүн мен әтмей ме, брайт? Gördünüz mü siz de tüysen gayet sonra. Ne, ne, ne zat dedin? Ettik. Saat yırtadı. Kaç hava kaç. Marat kaç. Тура маңлайына. Залим затсы да сен бөре. Білеме. марат кетші мені марат не болғаны менге ой не зат мен түзі да ашап қойым. Acayip erken gelim cırtkınçı. Uşatsam da kökünü bizde kökke Cırıtırsa körmeymi bir cüp Körmeli akkanaklı sözlü Yaşlığımı gözü cılamı көрмелі аққан атлы сөзілі жашлығыны көзі жылану ушатсам да күн бізде күнге ушатудан тапмай жылулық Бектан сықтан ары күні бізге таңсығын көзі жыланы бек таңсықтан ары күні бізге Тансығыны көзі жыланы ушатсам да айны бізді айға Ушатудан тапмай мен зауы бек ары қара шайға сағышым көзі жыламы бек таңсықтан ары қара шайға сағышым көзі жыламы Ушақсам да халқыны бізде халыққа كلمة جوع Gel. Gördünüz mü yazat ettim men. Allah dengeyik biz. Men meters. Meni üçün dengimizden korkaldık. не зытты дейді қалай қайтарайық мен білеме не керекті аңа болушыға керекті не зытлы қаттырғыз беллеріңізді қара чайлы ошайбыз қатычық ошайбыз оу ақыллы ошайбыз оу біз етмезлік не барды оу жылап айланықтыр бізді қайда болмаған махмутша хоу Тек түс гүлнара махмут ол мен түлме аңладың ма ол кемеде кеме кеме ол бізді біздан келгенде келің залына шығайық мында біз бері бұрыл абылайда біз қайда Махмуд кетір мені шықса! қайда кетір кетір мабылайда біз бұйным бұйным кетір кетір Көтір, әне? мабылайда біз біз біз ма мабылайда Қарағыз, Керді бұрылып келеді бері келеді келеді асса асса келеді қалай кетті кеттік бізге кет астымды алып келейін тоқта тоқта ашықма ашықма сен кесің барсаң сені ашап қоярықты қорқма ағза шарып төлді кеме бұла бір ет келгенде сен тиерікті ол менге кемеде адамла бар долабы ұшырықтыла бізге махмұд түз айтады адамла ақылы затыладыла келгізен та аланы Яшла, кавказ десең кавказ місіз? Аңламаймы, не болды адамлыға? қаптақ тіршілік еттік Ай, аңламаймса қорқма кенжечек сау адамларың оқ деп жүзіп айланадыла жүзе біле еселі. Эй, мен сізді таныйма, дейме бір мақтаншақ күштік бұла бір нек екпа көргенім мен сізді марат марат байдат не болды қайыр жоқ болды бұлай дейді да зыққыл асланның алыра кеткенде өліктіп сатылай! жашла Қарачай қолан жашқа болшыға керекті. еш жоқты деген сен мен ма жазып қояры бірінші жауланшына керебіз абдиев бір татлы зат ізле жауланын көздері қарарча малашев темір қашықлан барында білеп шық бек қайын болырға қойырға Aslan! Çık beri! Kime gelgendi? Biz ne zıbızdan? Kettik üge! Aslan! Аслан Мұрат, келе жашса, Кемеде келгенде, ұзыбызға қайта ет. Қашап тұрса, бізге да тимейін. Ызыбызға теңле болабыз. Жоқ келме. Шо? Қабы балырға болып ма? Аслан, сен тәйлі түлі ошайсы. Тәңле тәңілерін қапмайлы. Біз тәңле біз. есіңе түшір, түшірдің ме? Телебай там, теңім кет. Ах. Aslan. Men tengimi qo'yib ketarib turma. Aslan, Allay jırçık düştesimi? Allay ölü jırçıktı. Bileme sen de bilese sözlerin. Ой, туған әлем, құшағыңы жай, ұзақтан келген қонаққа. Келбірге жырлайық, біле жойса сөздерін, шо келбірге жырлайық, мен тәйіл түрмеда кесім жаңыз жырларға. Аслан, Bir bir çık şu. Aslan. Balık. Bir çabuk. Şey Aslan. Balık. Bir çabuk. Şey Kim bolsa da bir çabuk. Şey Aşağıya. Aa, men çarlı. Men harip. махмуд кестеге қачамыз кеме сақлаймыз сақлайды қымылда сен ол жеккір жекін жыртырықпа мен да біз жеткенше жетерік тілі. Айда, тоқта. айда тоқта Haş tatlım olsun. Vur, vur gavurlanı. Asırı köptülü. Korkma Alcaşla, ölsek yüzüyle gizlimi asırarma. Aslan, Bila me našom dela. Ime ges. Aslan aç bulundu. Kaç az aslanın yolundan. никто не жайнайық алай біреу немасаң болмай еді мен кетті деп тұр жаным шығып кетеді енді де тұрмалай аңладың мұ аңладың мұ аңладым кел бірге ойнайық мен сізді ашырғыз дегенше алып кетейін сыртыма кетіріп мен ішеді мен ашарықма есім жаңыз болушыбыз кем болса да ашайды мені жашарым келеді Лана қошасам, бошасам сіздің дашарық маңынадығыз ма бізге бошабыз деп елесіз қачыңыз жұртырықты. ма сен мен делегіз Қаздырығыз Қаздырығыз барыңызды ізгіншін қайда соқтың Махмуд? Әтті бер Vay bencerimdi. Anladınız mı? Endi beni gözüm görmesin sizli bulaydı anladınız mı? Var. Malay, er kişi. Kayran tengi biz. не болды ақыллыма деймеді аман ақыллыма мен Менің ақылы жоқты Қарачайда да малқарда да мені башым компьютерді мен аман ақыллы мен. менен ақылы жоқты мен кавказды жолдосыма жылтырайма жылтырайма бір жүк барғым көздеріңе жап не үшін айда о болсын грек болсын әкесін да Hey. Aç ağzını. Ah. Et de hazret. А sen çayına. İki çayına pjot. Jaratırça. Hmm, hmm. Kalayt. İyi mi? İyi gibi olma ya. Jaratmasak ben bunu aşarsa. Etbini tak utta. Tatlıdı. Alamat. Çabak çıkma jarattı keştekçik. Mende bulayda algış tuğdu. Әнді не жашыр жашырмай айтайым, жашауда жүз зат болады ана қара алай кечіп теңіне болышсаң ол да сенге болышмайын қояр түлді теңлік үшін теңлік үшін Балды, балды, балды. Сора қай барабыз дейсіз? нью йоркка оғасы. Сені мұратың Кавказ ұшы еді. кетіргеміз дейсі? а мен жашыраак кетмейме да ачкачкатебиз кайтабыз анда кара жайланды алып ала эсе кеттик йоу балачиев менге көбірек сал бергеме сау қалығыз, көп тұрмай қайтарақпыз сау қалығыз. неге жолға барығыз, барығыз. шырмаусыз қайтығыз. сақлап тұрлықпыз барымыз да моря қолым арды шайқашы мен орныма не доу негерек шайға қызымызға келген сағатта москвада қайтарбыз анда көп тіле қара мал қарылады баланы жер жерден жиып жұртларына қайтарып қарашаға қошып ол заманда кеп болдықпыз ау кептен да кеп қо ох деп жашарықпыз о жыға жыр дерге үйретеміз кіші айырмасшы қарашайдан ануа Бар әркім үйренгенше жашаға керекте ал игіге үйреніп ануа түзеттің Ай, айтырмек термілтмейін петекеніміз баш болғанын оғай төрлерін мыдақ етмейік жаралығыз жашла Texas. les autres. yaşa xalqim Uyg'urningda bir şamda seyirse shamda seyirsa tushgan chakukdan jasha xalqim jonni juragisa jurakni janisa oy jurtum tunini bugunda bugun tavlada sen securdu Canı cüregi securek ne canı sa oy jurtu жарықның жарығы сатаңы ме таңны жаша халқым тауыңда түзіңде да күнү күнің насыпны жаша халқым Can ne ise cürek ne cansa oy jurtum Tünene bügünde bügünde tamlarda sen se jurtum Can ne juregise jurek ne cansa oy jurtum Tünene bügünde bügünde tamlarda sen sensiz yoktur. değil kara közleri Kanat kerelle